ubwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hajya isanganiro mu buhinga bw'ibyuma ari François Kimana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu y'amanyaburaya niyo mfashanyo yatewe ku mukono ngo isahirize mu gisata camagara y'abantu ubumwe bwa buraya bubicishije mu kigo kijeje iterambere na bere bakazofasha mu mugambi ujejwe abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu turagaruka ku bijyanye n'igitegwa cy'ikawa igitegwa kiri mu bizanira amafaranga mvamakunga igihugu yamara rero abarimyi ntibacijukira kuri mikawa cyane kuko ngo ibatwara uburyo bwinshi badaheza ngo bagarutse muri komine ya rutovu naho ni mu ntara ya bururi ubusuma mu mirimo ubu bwatandukiriye imbuto baba baraye bateye ibyo baje ngo bagaca babishora turabafitiye na bucana yandi y'inkino ikavuga ku bijyanye no guhagarikira urukino go koga murabikurikira mu idonido ry'ano makuru amatona arenga ibihumbi cumi na bitandatu yarashowe hanze ku mafaranga arenga miliyaridi mirongo ine na z'amarundi nk'uko icegeranyo c'Ibanki nkuru y'igihugu kivyerekana muri ayo muri uyo mwaka nyene igihugu Chategekanya gushira umutahe mwirimwa ry'icyo gitegwa urenga miliyoni mirongo umunani n'imwe z'amadolari nk'uko biri mu mugambi w'igihugu w'iterambere n'inkuru tubaza mihaye kanyange umugambi w'igihugu w'iterambere bibiri na cumi n'umunani ushiriho bibiri na mirongo ibiri n'indwi wabona ko igisata cy'uburimyi gikwiye gutezwa imbere na cyane cyane ibyimburwa bishoka mu mahanga igihugu gifashijwe banki y'isi yose cyategekanya gushyira mu gisata cy'ikawa imiliyoni zirenga mirongo umunani n'imwe z'amadolari gushika mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe kugira ngo umwimbu w'ikawa wiyongere kabiri ukubishika ko byasaba ko ibiti ibiti by'ikawa bishaje bisubirizwa ikawa igakorerwa neza uburinganire irimwa ko bukongerekana n'ibindi ku buryo igisata c'ikawa giterera mu buzima bw'igihugu ku rugero rurenga mirongo itatu na kabiri ku ijana ikawa kimwe mu biterwa nyamukuru igihugu gishora hanze kikazana amafaranga mvamakungu ayagarukanywe asahiriza kugira ngo igihugu gishobore kurangura hanze ibyo gikeneye twisunze icegeranyo cy'ibanki nkuru y'igihugu cyo kuva muri bibiri na cumi na gatatu gushika muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe cerekana ko amatoni yashowe y'ikawa yavuye kuyarenga cumi n'abiri araduga agera ku yarenga ibihumbi mirongo ibiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda acarakoroka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika ku matoni arenga atanu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hashowe amatoni y'ikawa arenga cumi n'atandatu uwo mwaka nyine wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe yinjiza ayarenga miliyaridi mirongo icyenda na zine z'amafaranga y'amarundi kuwa munani z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka ku isoko mpuzamakungu ikiro c'ikawa kikaba cagugwa amadorari arenga amajana abiri tatu urakoze muhekanyanga ariko icyo gitegwa cy'ikawa ntikikitabwaho mu bice bitari bike by'intara ya gitega abarimye bakavuga ko ari kubera igiciro ari gito bagace bahitamwo gutera ibindi bitegwa basaba guhabwa imibyaro y'ikawa mishasha yo bayimbuka kandi n'igiciro kikaduzwa n'inkuru tubaza gerard n'ibigira Bamwe mu barimyi bakawa bo mu ntara gitega bavuga ko bamwe muri bo bahevye kurima icyo gitegwa kuko ataco bagikuramwo bakarandura kuko ataco kakimaze bakiterera ibitoki byo byo bisakamara bakiterera imyumbati yo ibisakamara baca bakuraho bagashiraho ibisakamara baradebukiwe barakarandura bakarandura babona yuko atagaciro kakimaze atanyungu birimwo baca batera ibindi biterwa kugira ngo icyo gitegwa cakawa gisubire gurumbirwa nka mbere basaba gusaba abajejwe ivy'akawa kubaha imivyaro mishasha yimbuka hamwe n'abafundi b'indimo babakurikirana ico kugwa bawutera gashasha bagasubira kugwiza impuze n'ivyaro ya igiterwa c'akawa kugira gisubire guhurumbirwa nka kera n’uvuga nti izi kawa zitama ko zovaho bakatera zishasha twosaba abajejwe ibintu by'uburimyi bw'akawa yuko bohimiriza abanyagihugu n'umvuga ifite ico gipimo bakamubwira ati kino gipimo c'akawa cawe gikorera uku bakamwereka ukuntu bagikorera bakareka ukuntu baho ubonye uri kawa nta muntu yitwa ngo umunoteri yajejwe ibintu by'akawa tubiga tubona ku mutumba baje kubwigisha abantu ibintu by'akawa ngo babikorere uko baranasaba nuko igiciro c'akawa coduzwa ku biturombwe ushobora gutanga nk'icatanu ku cimvuro ciwanje nibaza yuko ni muri ikiro cori igihumbi ku kiro c'ibiturombwe nawe umuyobozi mukuru w'igisata odeka kiraba ivy'akawa Emmanuel Niyunge ko avuga ko imibyaro y'akawa n'abafundi b'indimo bihari imivyaro y'ikawa isanzwe igwizwa n'ikigo odeka kandi hatangwa ku buntu rero umwenegihugu yifuza imibyaro ashobora kwegera umufundi w'indimo ku mutumba cyangwa muri zone akamubwira imibyaro yifuza amadeza akamurangira uburyo ashobora kuyironka atangorane bagize ibijyanye n'ubuhinga bwo kuyitunganya cyangwa gutunganya ibipimo by'ikawa urwego rugakorakorana n'abafundi b'indimo ku mitumba bisigura yuko mu bikorwa bajejwe muserivisi ikawa kirimo rero turafashanya ku munsi ku munsi kugira ngo turabe ingene eh, abenegihugu bo kwitaho cyane gukora ibipimo by'ikawa cyane cyane ko muri kahise bari babifashe nabi ariko rero ku kijyanye bijyanye n'iduzwa ry'igiciro c'akawa yamenyesheje ko ataco yokivuga ko kubera umushikiranganje amutwara yamaze kugisigura igitega Jean bigira ku radio isanganiro urakoze Gerard mudutunge kuri iryo jwi hariho ritari ritosoye utunenge mu kayanza naho muri komine ya gatara abarimyi b'ikawa bavuga ko baronka amafaranga make ku kiro c'ikawa hama bakoresheje uburyo bwinshi ngo ntibaheze bayagarutse iyo bimbuye bakabona ko nko mu gihe igiciro coduzwa ko bakarusha ku murimyi n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva abo barimyi b'ikawa bigatara bavuga ko ngo uretse ko icyo giterwa cy'ikawa kibagora gukorera ngo n'amafaranga bahembwa kuyo baba bashoye ku izine y'itonorero ngo ntaheza ngo atume bo kwisununura mu mibereho yabo ya minsi yose cyangwa se ngo barangure imigambi itandukanye yo kwiteza imbere jewe mfise ikawa amajana abiri igiterwa cy'ikawa kiragoye cyane kubera gisoromwa rimwe mu mwaka ibisasizo birashobora kuntwara amafaranga angana n'ibihumbi mirongo ine hanyuma abakozi bakantwa nk'ibihumbi mirongo ibiri ababagara nabo bagaca bantwara ibihumbi cumi na bitatu ntidushobora kurara kurangura imigambi iteye imbere cyane kubera zirungika amafaranga make nta gitegwa c'ikawa tuciteze ko cyo duteza imbere na gatoya dufise igitara c'ikawa gishika ibiti amajana abiri na mirongo indwi igitegwa cyikawa gitwara amafaranga menshi mu rugo ahubwo twasanze umengo coba cambura kandi ntigisubiza bakabona ko nko mu gihe ikiro c'ikawa cova ku majana umunani kigashika nko ku gihumbi n’amajyana atanu canke ibihumbi bibiri ko barakarusho gutyo ngo umurimyi akaronka yo kuzikorera no kwikenura mu tundi twankenegwa leta igice cy'ikorera giteza imbere kugira ngo kibahe agaciro kabereye kugira ngo umwejye yisunure kuko turavye imagiye ku isoko bice bigoma biduga hanyuma gacana n'urufaranga kuyo nta gihe adukura abaye nk'amafaranga menshi yogurwa nk'igihumbi n'atanu twebwe niho hobamwo akarusho ivyo kuba murimyi w'ikawa avuga ko igiciro c'ico giterwa kidashemeye ni imwe mu mvo zituma hamwe hamwe abanyagihugu bo mu ntara ya Kanza baguma barondera kuyishora mu kinyegero mu gihugu kibanye cy’u Rwanda akarorero akaba ari nko muri komine Kabarore hamaze gufatwa ibiro na na bitanu vy'i y'ikawa itonoye hamwe n'ibindi amajana irindwi na mirongo itanu n'indwi by'idatonoye izo zose zirondera kujabukanwa gushorwa mu gihugu cy'u Rwanda nayo muri komine Gataraho hakaba haheruka gufatirwa ikawa ibitse mu mihana y'abantu yaba itoni mirongo ibiri n'indwi ndetse n'abayifatanye bakaba baramaze guhanwa n'ubutungane ukayanza Patrick Sengiyumva ku radio Isanganiro radio Isanganiro Bujumbura ni kuri mega S 189 n'ibicindwa amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu hashyizwe ku mukono ku mfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu y'amanyaburaya hagati y'ubumwe bwa buraya bubicishije mu kigo kijejwe iterambere na bere kuri uwa mbere uwo mugambi urimo miliyoni mirongo itanu z'amayero ubwabo ubumuga buraya bwatanze amahera angana miliyoni mirongo ine n'umunani eh, n'amajana atanu z'amayero hamwe n'imiliyoni zitandatu zitanzwe n'igihugu cya belgique yose hamwe ayagize uwo mugambi eh, miliyoni miliyoni mirongo itanu na zitanu eh, z'amayero hanyuma ayo mahera akaba aje muri uwo mugambi wo gufasha agaramiza umuryango uwo mugambi rero ukaba ari eh, ukurikirane uri mu rusanzwe eh, dufashanya n'ubumwe bwa buraya uwo mugambi bita muri faransa porogaramu dapwe eh, o sisiteme do sante ayo masezerano asimwe aragira gatatu umugambi ukaba uzokora itanu mu bijyanye no gusanura amavuriro eka mu bijyanye no gufasha mu gusuzuma ko ibikorwa mu mavuriro bikorwa neza mu bijyanye no kuvura abenegihugu hano amakuru tuyabandanirize mu ntara ya bururi aho ubusuma bwo mu mirima bwasubiye kugwira ku mutumba wa kajondi muri komine ya rutovu muri iri tera ry'ibiraya mu myonga imihana cumi n'imaze kuzurirwa imbuto z'ibiraya baba bateye abazura izo mbuto baca babishora nk'uko byemezwa n'abamaze kwibwa bidogera inyamiramabi zo mu rutovu zerutse kurekura bane mu b'abanyagihugu bafadikanije n'intwaro bari bifatiye bavugwa ko ari bo bazuri izo mbuto mu gipolisi bakavuga ko basanze atabyemezo bigaragara n'inkuru tubaza zeno nzambimana abo barimye ku mutumba wa kajondi muri komine rutovu intara ya borore bavuga ko muri iri tera ry'ibiraya mu mwonga ngo babonye ubusuma batari bwigere babona barara bateye ibiraya bukeye bagasanga imbuto zazuwe imiryango ishika kuri icumi ngo ikaba ari imaze kuzurirwa imbuto mu myonga itandukanye y'aho ikajondi na hayo juvenale umwe mu barimyi baho ikajondi avuga ko amaze kuzurirwa imbuto inshuro zibiri zose ngo bwa mbere yateye ibiro mirongo umunani arazurirwa imbuto hanyuma atera ibiro mirongo irindwi naho nyine barabizura ati n'agahombo kadasanzwe ku muntu aba yasabye ideni kugira ngo ashobore kurima agure ifumbire n'imbuto muri kino gihe igeze ku mafaranga igihumbi n'amajana atandatu y'amarundi ku kiro kimwe aho bari imyaka nako mu gihe atacokorwa inzara ishobora kubica rero ni dasi kantunge ko umukuru w'umutumba wa kajondi aremeza ko ubwo busuma buri aho ikajondi akavuga ko abiba izo mbuto baca baja kuzishobora ku badandaza kubw'amatohoza bamaze gukora ico kimwe n'abo barimyi avuga ko baherutse gufata abantu bacika kuri bane bavuga muri ubwo busuma babashyikiriza inyamiramabi mu rutovu ariko bakabazwa n'uko baciye barekugwa mu gipolisi mu rutovu ngo bamenyesha ko ibirego by'abagiriza abo bantu ko ari bane ngo basanze bidafashe ari nacyo gituma ngo baciye barekugwa nk'uko bivugwa na komiseri ngo igipolisi mu ntara ya bururi koroneli maniragaba diyodone imbere y'uko abo bantu ko ari bane barekugwa mu gipolisi mu rutovu bakaba bahanuye abarimyi kurarira imirima yabo iby'abo barimyi bavuga yuko bitoroshe na gatoya kuriha umuzamu ku kuva ugitera imbuto Colonel de Police Maniragaba Dieudonne avuga ko amatohoza ku bijanye n'ubwo busuma bw'imbuto mu myonga akiriko arabandanya kugira ngo ababikora bashengezwe bahanwe iburore zeno nzabimana radio isanganiro Rakoze zeno mu gisata cy'ubutungano munyororo w'impaga w'imyaka 2025 indeshi yakababaro y'imiliyoni zitatu z'amarundi n'ihadabu y'ibihumbi mirongo itanu nicyo gihano Senare nkuru y'igihugu ya Ngozi yanishije Silvestre na Umvukiye umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itanu wo ku mutumba gitaro wa komine kiremba y'intara ya ngozi yagiriwe n'icyaha cyo gufata ku nguvu umuntu atishoboye kubera imyaka yiwe ni nyuma yaho yagirijwe na parike ya repubulika ya ngozi gufata ku nguvu umutamakazi w'imyaka mirongo umunani haraciye hafi indwi igihe atotanga mu mafaranga sentare tegeka ko yoca afunga uwundi munyororo w'agatsindikiro w'imyaka cumi n'itanu kandi buraca bugacana ayandi mu nkino abifuza kuba bahagarikizi b'inkino zo koga bita natasiyo mu rurimi rw'ikifaransa babanza kuroswa inyigisho zitangwa n'abahinga b'ubwo rukino zimara ikiringo cy'indwimwe kasiyan basogomba abatazira fantomasi arongoye ishyirahamwe ry'inkino z'ukoga mu burundi amenyesha ko iyo umuhagarikizi atisunze amategeko mu guhagarikira inkino afatirwa ibihano harimo kumuhagarika burundu mu rwego rw'abahagarikizi buca n'andi na jean marie vianney ndakumana umuhagarikizi w'inkino z'ukoga bita natation mu rurimi rw'igifaransa arahabwa inyigisho zimuha uburenganzira bwo guhagarikira amahiganwa atandukanye imbere y'uko atangura umwuga wiwe wo guhagarikira kasiye basogomba batazira fantomas arongoye ishyirahamwe ry'inkino z'ukoga mu burundi akavuga ko izo nyigisho ko zitangwa n'umuhinga arungikwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino z'ukoga kugira umuhagarikizi w'urukino natation bisaba ko warabyize bahaguha urupapuro hanyuma ukabikora nta mu Burundi izo nyigisho twazitunganije za gutangwa n'umunyamahanga mbere abigisha abashika mirongo ine na bangahe abafise abize urwo rwerekana ko bishobora izo nyigisho ngo ziraheza zigatangwa mu kiringo c'indwi imwe yonyene mu kiringo c'iyinga si ibintu bihanitse rwose mugabo bica bisaba yuko ibyo wize kuko abahagarariye ari benshi hariho abajejwe kuraba inyugo ko yozi kubwije amategeko ubwo ko biga iyo nyugo yogwa gutya uhindukira gutya bikurikirana gutya ikirenge gica ngaha ku nyugo zimwe zimwe bakarira nk'inyugo imwe bivuga nk'agakere abarundi benshi bakunda ko gifite amategeko ahambaye ikirenge wikitse nabi bacaba gukuramo kugira ngo abo bahagarikizi igihe cy'amahiganwa haba hariho umugwi ujejwe gukurikirana ko bariko barashira mu ngiro neza inyigisho baronkejwe tumaze gushaho mbere n'umugwi ujejwe kubaraba ko babizi eh, ntumwaro bitorero wese eh, abikora neza tukamushinga mabanga. Kadug ere agaserukira n'igihugu bahagarikizi uwo aramunsi ishyirahamwe ry'inkino z'ukoga mu Burundi avuga ko abahagarikizi bagenda baradubuga buke buke gushika aho urugero rwo guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu umukino wa natation rero ukuntu baduga amapeta hajya mu gizihiganwa ngaha murabatondekesha rero mukamenya abakomeye baribo hanyuma iyo tugiye mu ryo hanze cyane cyane tugira yo hafi mu karere dusaba yuko tubibangikanya abahagarikizi nkababiri babiri canke barenga twebwe ikibazo dukunda kugira nuko tubura uburyo kubajana turagenda mu izo higanwa wumva ni iryo shirahamwe nyene ryo mu gihugu bikwandika uwahagarikiye rero hanze biba bigiye mu bitabo byabo umuntu rero nabo nyene bakagira ico bamuvuze ko tubewe uja mu rundi barungitse ubona hari ico bamara bahubukera bakamushira mu wundi mugabo muri afurika gutyo gutyo rero usanga baragutuye kugira batore abandi iyo bishyitse umuhagarikizi w'urukino rwa natasiyo akarenga amategeko mu gihe cy'amahiganwa arafatirwa ibihano nk'uko kasiye basogomba abandanya abishyikiriza dukoresha ibihano binini kubera ntituratembere rwose turamubarira ati kabonye ko atabishoboye ntabwo ushinga nawe ufise kuko ku garubitire jije ni nk'abera nyine by'amategeko y'ubutungane wowe nta jambo ufise ry'ubutungane koresha akamwana wa mama ikinjura imigenzo yawe igufasha kubiba ushatuma uhagarika n'isoko kumutumira agahanura abahagarikizi ko boza barasoma amategeko amategeko imbere yo guhagarikira amahiganwa akamo ni ukutwitaba ubwa mbere hoho tunganyije amahiganwa tukabona ibyo bize ko babishyira mu ngiro koko uwumva bikeneye akabishyiramo ishaka turabibona akabitwereka tugaza turamurika hanze nawe agatera imbere ashaka ku rwego mpuzamakungu twebwe rero tubatera akamo yuko boza kandi babisomye basomye amategeko kugira bahagarikire inkino neza niho kamo rero batera kugira urwego rwabo rutera imbere kasiye basogomba azwi cyane ku izina rya fantomasi avuga ko abahagarikizi b'abarundi b'inkino zo koga ko bigenza neza muri rusange mu guhagarikira bakurikije amategeko ivyo ngo bikagaragazwa nuko gushika muri kino gihe atamuhagarika atamuhagarikizi n'umwe urukino rwa natation ari rukanwa burundu mu rwego rw'abahagarikizi biturutse ko yigenjeje nabi urakoze viyanenge ndakumana bucana yandi yingino idushikanye ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu ari na hano duciye dusozerera ano makuru ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu y'amanyaburaya niyo mfashanyo yatewe ku mukono ngo isahirize mu gisata cy'amagare y'abantu ubumwe bwa buraya bubicishije mu kigo hijejwe iterambere na bel bakazofasha mu mugambi wo gufasha abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu mwumvise ibijyanye n’igitegwa cy'ikawa kiri mu bizanira amafaranga mvamakungu igihugu ariko rero abarimye bakaba batakicijukira kubera ko ngo ibatwara uburyo bwinshi badaheza ngo bagaruze aho basaba leta kuduza igiciro ku kiro muri komine ya rutovu mu ntara ya bururi ubusuma bwatandukira imbuto abarimye baba baraye bateye